थो आलम तर तव्हां ॾिठो न आहे छा त ॾिठो न ॿिन्ही ॾिठो न आहे छा इहे अलाह ताला जूं जेके कुदरत जूं ॻाल्हियूं आहिनि छा अलाह ताला ठाहियो आहे आसमान ज़मीन हुनमें छा तार सिज तारा पंहिंजो चंड तारा पखी पखड़ जेके हुनजो मिसाल हाणे मिसाल था अचनि ॿई ॿई ॿ दफ़ा अलम तर अलमतर अलमर अला पहिरीं एकेतालीह आयत में वरी टेतालीह आयत में अलम तर अलमतर अलाह जी सहावन <clears throat> हाणे हिन जी माना पहिरीं करे वञूं सिंधीअ में मुख़्तसिर पोइ खां पोइ मावरती रहमत जी माना न पढ़ंदासीं छा थो चवे त अलम त तव्हां छा ॾिठो न आहे त अलाह ताला जी अन अलाह इहो सभु लहू मन फिस्म थियल हर जेकी बि आसमान में ज़मीन में आहे सो अलाह ताला जी तस्वीर करे थो हिन ते तस्वीर कई थी वञे अलाह ताला जी सभु शइ थी करे उहा तैर साफ़ा थियनि ऐं जेके पखी आहिनि पखियुनि जी ख़ासि तरह सां ॻाल्हि छो पहिरीं ॻाल्हि जेका हुई पंहिंजे हुनजी बर ऐं बहर जी ॻाल्हि हाणे बर ऐं बहर जे विच में छा आहे मतिलबु त आसमान आहे हुन में पखी आहिनि हुन हुन पासे ॿेड़ियूं आहिनि हुन पासे इंसान आहिनि हुन पासे जानवर हलनि था हिते पखी था हलनि पखी जेके आहिनि आसमान जे विच में न को बर आहे न को ॿर <clears throat> हिते या बर ऐं ॿार ॿिन्ही जे विच में पखी हलनि था हिन करे हाणे तैर जी सभ्य लहू मनफ़ा तैरो साफ़ सलात हू सभु कंहिंखे पंहिंजी सलात जी इबादत जी निमाज़ जी वर्शिप अलाह ताला जी कीअं कजे सभु कंहिं जानवर खे पखी पकण खे इंसान खे गॾु खे हैवान खे सभु कंहिंखे ख़बर आहे इबादत कीअं थो करे अलाह ताला जी हिन करे पढ़ीसूं सूरत बनी साहिल में जेका आहे त हुन में हो त तव्हांखे ख़बर कोन्हे का पर जेको बि शइ आहे जेका ख़लकी आहे अलाह ताला उहा अलाह ताला जी तस्वीर करे थी पाखाई बयानु करे थी त हुनजो हुकुम बजा आवरी करे थी त हाणे हिते फरमाई त सभु कंहिंखे ख़बर आहे हुनजी सलाह जी सलाह ई हिते माना असां असांखे पखी त नमाज़ कोन था पर न को रुकू न को सिधो न को क़्यामु न को क़ाइदो पर पंहिंजो हुन जंहिं नमूने सां पढ़नि था उहो अलाह हुनखे ख़बर आहे पंहिंजे जानवर खे जेका शइ मख़लूक अलाह ताला ठाही आहे उनखे ख़बर आहे पखी पकण पथर वण टिण सभु कंहिंखे सभु कंहिंखे सलाह आहे पंहिंजी हिकिड़ी मान आहे ॿी विमान आहे त अलाह खे सभु कंहिंजी निमाज़ जी सभु कंहिंजी इबादत जेको कमु कनि था इबादत कनि था उहो अलाह ताला खे ख़बर आहे उनजी माना करे सघे थी अलाह अलीम बीमा यफ़ालून आलू अलाह खे ख़बर आहे जेकी तव्हां जेकी उहे कनि था उन सभु सभी जी ख़बर आहे उनजी उहा लीलाह मुल्क़ सां वाह थियो हलार्धे ऐं बादशाह मिल्कियत जेका आहे सा अलाह ताला जी आहे यानी कंहिं ॿिए जो उन में हिसो कोन्हे को लीलाह मुल्क सां वाह थियो हलारदे वलाह मसीर मोटरूं वरी अलाह ताला ॾांहुं आहे हाणे मिल्कियत बि हुनजी आहे मोटरूं हुन ॾांहुं आहे त हुनजो हुकुम जी इनहराफ़ी नाहे करिणी उन डिसोबिडियंस नाहे करिणी नाफ़रमान बरदारी नाहे करणी अलाह ताला जो हुकुम जेको आहे सो हुन ते हलणो आहे छोजो <clears throat> मोटरूं आहे हुन ॾांहुं हाणे इहे थियो ॿाएतालीह आयत पूरी हाणे वरी बि चए थो अलाह ॾिसो न आहे तव्हां छा अलम तर अन अलाह सहाबनि ॾिसो त कीअं ककर जेके आहिनि से गॾु गॾिजंदा हलाए थो अलाह उहे कीअं था हलनि हलनि था माना पेर त कोन ॾियनि था हलनि था पर हवाऊं खणी थियूं वञनि पर अलाह ताला कहिड़ो मतिलबु इंतिज़ामु रखियो आहे जो हिन पासे थियूं वञनि ककर हिन पासे था वञनि हिन पासे था वञनि हलनि था हलनि था युसजी साहबनि हुननि खे धिकियल थो हलाए थो युसजी जी माना सहाबनि ककर तव्हां ॾिठो न आहे त कीअं अलाह ताला ककरनि खे थो हलाए सुम इहो अलिफ़ सुम्हई हू पोइ हुननि खे हिक ॿिए सां मिलाए थो गॾजनि गॾजनि था ककर बहन थियनि था फ़तल वधक कयरोज मिन ख़िलाल ई पोइ हुन मथां मींहुं जेको आहे सो हुननि जे खिलाल मथां वहे थो भई नज़ुल मिन समा ऐं आसमान मथां न थो करे माना पाणी मुंहिंजी वाल मुंहिंजी जी माना त एतिरो जहिड़ो वॾा वॾा जबल जेके आहिनि उन मतिलबु त जबलनि जेॾा जेके ककर आहिनि उन्हनि मथां मींहुं थो असां फिहा मिन बरदिन उन में ॻड़ो थो अचे बरद जी माना माना थधो बरद पर थधो ॻड़ो थी वञे हलो जेको मींहुं हिकिड़ो थो थिए ॿियो वरी गड़ो थो थिए ॿी वरी आइस थी थिए छा छा स्नो थी थिए छा मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि हुन जा पोइ यूसी वीह मई इशाओ पोइ जंहिं ते उहो अचे अलाह ताला जेको चाहे जंहिं ते त उन ते उहो गड़ो पवे या उन ते उहो मींहुं पवे यानी हिकिड़ो मींहुं रहमत जो हिकिड़ो मींहुं ज़हमत जो हिकिड़ो तकलीफ़ वारो हिकिड़ो चङो पोइ जंहिंखे जेको तक तकलीफ़ वारो ॾिए त जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए ऐं जंहिंखे बचाए उन खां अॻिते जेको लफ़्ज़ु अचे थो हू मई इशाओ जंहिंखे उनखां बचाए यानी गड़े खां बचाए या रहमत जे मींहं खां बचाए ज़हमत जे मींहं खां जंहिंखां वरेसि तंहिंखे उहो ॾिए ऐं जंहिंखां जंहिंखे न ॾियणु चाहे तंहिंखे न ॾिए हुनखे बचाए वञे थो ई इशा उहा यसफ़ अमी ईर्षा जंहिंखे चाहे उन खां उहो हटाए छॾियो हुनखे न ॾिए माना रहमत जो मींहुं हुननि ते पियो हिते हुन ॿियनि ते कोन पियो या ज़हमत जो मींहुं हुते फ्लड्स अची विया हुते बर्बादी थी वेली कोई साॻे ई ॻोठ में साॻे शहर में साॻे मुल्क़ में हुननि ते कोन पई हुननि ते जेको रहमत मतिलबु जो मींहुं वठो हीअं थी हलियो <clears throat> ये सिर्फ़ु शाह यक सना बर्क़ ई अबसार ई वेझो आहे जो उनजो विज जेका थिए थी बर्क़ जेका पंहिंजो लाइटनिंग जेका आहे साॼा अखियूं थी कढे बसि अखियूं वञाए थी वीह साहबु ज़ाहब माना वञणु हलण जे माना में माना अखियूं कढी थी ॼण विञाए थी करे अलाह ताला रातिनि ऐं ॾींहनि खे हिकिड़े में फेराए थोराइण लहार इन अखियुनि वारनि जे लाइ इबरत आहे हिते इहो वारो ॻाल्हि हिते अची वई आहे हाणे चोएतालीह आया तूं थी माना मुख़्तसिर कईसूं हाणे पंहिंजो हज़रत माहवर्दी रहमत अलाए जेके माना कयूं आहिनि मुख़्तसिर मुख़्तस मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि जूं उहे था कयूं कीअं हवा मजिब पंहिंजा खंब पखेड़नि था उहे पखी जेके आहिनि कुल ख़लम सलात हूअ तस्बी हू हुन में चए थो टे कौल आहिनि सभिनी खे ख़बर आहे हुननि जे सलात जी मतिलबु मतिलबु कीअं पढ़जे निमाज़ हुनखे अलाह ताला सेखारे छॾियो आहे हाणे पाण चवंदा असां अलाह ताला असांखे मोहम्मद पाक सलाह सम्झे मरफत सेखारियो आहे निमाज़ कीअं पढ़िजे कहिड़े वक़्तु पढ़िजे कीअं मतिलबु क़यामु कजे कीअं रुखू कजे कीअं सजदो कजे पर पखी पखण वण टिण सभु कंहिंखे ख़बर आहे हुननि जे नमाज़ी उहो अलाह ताला हुनखे सेखारे छॾी आहे इलाह में या पंहिंजे इल्काह में या पंहिंजे जहिड़े नमूने सां वही सां पहिरियों कॉल टे कॉल आहिनि हिन मज़ पहिरियों कॉल इहो आहे त अन सलाथ लिल इंसान इंसान जे लाइ निमाज़ आहे जेका पाण पढ़ूं था उहा तस्वीरु ऐं हुन जा तस्बीब आहे पकाई बयानु करणु सभु सुभान अलाह सहान अलाह जेको चवंदा उहा तस्वी आहे ऐं अलाह अकबर अलाह अकबर जेको चवंदा त तकबीर आहे तमजीद आहे अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला या तहमीद चइजे हुनखे या तमजीद चइजे उहो आहे ला इला इलाह ला इला इलाह इहो जेको आहे सो तहलील आहे तहलील तहलील त हलल हलल जेके ईसाई ऐं यहूदी चवंदा आहिनि हलल हलल यहवा हलल यहवा उहे चवंदा आहिनि हलल यहवा यानी अलाह ताला जी हिकिड़ो हुअणु हिकिड़ाई जो बयानु करणु उहो चवंदा आहिनि उहो पर हुनखे सम्झो कोन चयो माना छा आहिनि इहा हलल यखवा हलल यहवा अलाह जी तहलील त अलाह ताला जी यखवा जी यखवा अलाह ताला जो नालो वाए एच ऐं डब्लयू एच रखंदा आहिनि मुख़्तसिर तहलील अल इंसान इंसानु तस्वीर लमा सवा मिनसार ॿी ख़ल खां सवा इन हीअ जेका माज़ आहे पंहिंजी सा ॿी का मखलूक ईअं कोन्ह थी पढ़े मतिलबु त हुनजो अहिड़ो को हुकुम कोन्हे मुजाहिद रहमत ईअं थो चए ॿियो कॉल हिन में इहो आहे त अनहाज़ा फि तैर वन वरब अज सलात वन असवात हा तस्वीर चए थो हीअ ख़ासि जेको सलात ऐं तस्वीर हुन में ख़ासि चए थो पखियुनि जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि थो करे जो जॾहिं हू खंभ हणनि था माना अदर ॾियनि आजरा था उहा हुनजी निमाज़ ॾियण निमा मतिलबु त अलाह ताला जो हुकुम ते हलनि था ऐं निमाज़ ॼण हुनजी उहा आहे पाण जीअं निमाज़ त पढ़ूं तीअं हू खंभ हणनि था उहा निमाज़ हुनजी वन अस्वात हा तस्वीर ऐं जॾहिं हू चूं चूं कनि था हुन जा आवाज़ जेके आहिनि से ॼण तस्वीर आहिनि हू ॻाल्हाइनि था जॾहिं हुनखे ॻाल्हाइण त कोन्ह चइबो हुनखे छा चओ आवाज़ चूं चूं चूं चूं चूं चूं कनि था उहो उन उहा हुनजी तस्वीर आहे इहो नकाश रहमत ईअं थो चए ऐं हुन खां पोइ टियों कॉल जेको आहे सो असालिस अनल तैर सलात रुकू पखियुनि जे लाइ निमाज़ आहे जनम जे जंहिंमें न को रुकू आहे न को सजदो आहे उहो सुफ़ियान सोरी रहमत या न कहिड़ो सुफ़ियान आहे हिन ॿिन्ही मज़ा उहो करे थो मजिबी चए थो ॿ कौला आहिनि सभु कंहिंखे हिन वञा जेके पखी पखण जी जेके बि आहिनि उनखे सनम निमाज़ ऐं सन तस्वीर जी ख़बर आहे हिकिड़ो कौल इहो ॿियो कौल इहो सलात उहा तस्वीर हू त अलाह ताला खे ख़बर आहे हुननि जे सलाद जी हुननि जे निमाज़ जी ऐं हुननि जे तस्वीर जी उहो जेको ज़िक्र कनि था अलाह ताला खे ख़बर आहे त हू छा था कनि ऐं ॿियो इहो त उन्हनि खे ख़बर आहे त हू कीअं निमाज़ पढ़नि कीअं मत ते ॿई कॉल इहे हिन जी माना ॿई कयूं महाारदी रहमत हिन खां पोइ चए थो कौल हू ताला युस जी सहााबुस जी जीअं जा हल आहिनि हाणे साईं कंहिं कहिड़ो थो करे मां न पंहिंजो माहवर रहमत छोजो हिन में ॿ कौल आहिनि यंज़ल हू कलील आहिनि बाद कलील ख़ली थोरो वरी थोरो थोरो मतिलबु त धिक धिके थो ईअं थोरो थोरो थोरो करे यको हिकु दफ़े किरी पवे सभु पाणी जीअं पाण पंहिंजे बाल्टी पूरी हीअं करे छल करे ईअं नायूं बसि हिकिड़े सेकंड में लाहेजी वञे हली त उहो त मुल्क उन वक़्तु ग़लति थी वेंदो हलियो छा थींदो मतिलबु त आहिस्ते आहिस्ते करे लाहे थो यूज़नी जी माना धकेलण इहा माना कढी अथसि ॿी माना शाह मिनो ज़ज़ल ख़राज आली चए थो जेतिरो वणेसि जंहिंखे जेतिरो ॾिए हुते थोरो ॾिए हुते घटि ॾिए हुते वधीक ॾिए त ओतिरो पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां ॾिए हाणे हिते शेर पढ़े थो हाणे शेर जी माना मुंहिंजे लाइ हूअं ई ॾुखी आहे पर हीअ शेर काल नागा नाभा को आहे उहो त चए इन आथाई थुक में अली उहो मिन वतनी मुंहिंजे आयल ऐं मुंहिंजे वतन ते आणे थो उस जी ख़शा ख़शत नफ़्सिन मां बिहा रमक हा ऐं खां पोइ चवे थो यो अलिफ बहन बहन हू इहो माना थो करे त इहा अजमाओ हुनखे गॾु थो करे यूस जी यू अलिफ हुनखे गॾु थो करे इलाफ़ गॾु करणु इकठो करणु मिलाइणु हिक ॿिए सां त हीअ चए थो यजमा हू यानी जमा करणु हुनखे गॾणु सुमैया फ़र्क़ु पोइ वरी हुनखे अलॻि अलॻि करणु इन इन द इंतिशा जीअं वणेसि तीअं हुनजे पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ हुनखे गॾु थो करे हुननि खे वरी जुदा थो करे यकवी युल त जीअं कुवत हुनखे मिले ताक़त सघ हुजे हुनमें ऐं जीअं हुन हुनखे हलाए सघे छा करे सुम्हीअ जल हू रुकाम माना थो करे यर्ख बि बाद हू बादनि जीअं हिक ॿिए जे मथां ॼण चढ़ियो वेठा आहिनि जीअं सुवारी था कनि पिया इन में ॿ कॉल आहिनि हिकिड़ो कॉल इहो आहे बर्क़ जी जेको लाइटनिंग आहे विझ जेका आहे हुन जी वध आहे यख विच में ककरनि जे निकिरे थी जीअं शाइर थो चए त असर ऐं इहो कौल जेको आहे अबील अशब जो आहे ऐं हिन खां पोइ चए थो ॿियो आहे त चए थो विज आहे मींहं भई अलॻि अनुल मतर यखर खलाल साहब ककरनि जे खलाल मा निकिरनि था उहो कौल चङूर ऐं घणो माण्हू जेके आहिनि घणो उलमा आलम इहे जमहूर आहे इहो कौल चवनि था उहो मुंहिंजो कौल शाह हिन में बि कौल शाइर जो आहे शाइर घणा आहिनि पंहिंजा फला मसनत वदखत हा वला अर्द अबकल अबकाल हा हाणे इहो शहर आहे उन खां पोइ त यूनज़ल मिन समा मिन जीवालिन फी हा मिन बरदिन फी फी सलासत इन में टे कौल आहिनि आदहा अन फिसमाए जिबाल बरद फुल मिन तिलबालेसी शाह हाणे जबलनि जो जेको लफ़्ज़ आयो त जबलनि जेॾा या जबलनि जहिड़ा या जबल लता मतिलबु त ख़ुदि ई ख़ुदि जबल त हाणे मींहुं जेको आहे पहिरीं जबलनि ते थो पवे हुन खां पोइ हेठि थो अचे नदी में हिकिड़ी माना इहा आहे ॿी आहे त हू ककर अहिड़ा थियनि जबलनि जेॾा जंहिं मञा आयो मींहुं थो पवे इहा माना अदाफिसमाए आसमान में जिबाल बरदन में न थलकल जिबाल माउ शाओ पोइ उहे ॼण जबल आहिनि जबलनि जा ककर आहिनि ॼणा आसमान में कक जबल आहिनि उहे मतिलबु त मींहं था वसाइनि इहो जबल माउ शाओ जेतिरो वणे सोतिरो जिते वणे सोतिरो फेसी बि मई इषाओ यसिफ़ अम मई ईषा जंहिंखे वणेसि तंहिंखे उन मां रखे यानी उते न वसे जंहिं वणेसि तंहिंखे जेतिरो वणेसि ओतिरो वसाए हाणे ॾिसो त ॿ ॿोॾि थियूं अची वञनि हिकिड़े इलाइक़े में हिकिड़े विकला में मींहुं पए पूरी कोन थी पए ॿियो कौल आहे सहाबु आसमान जेको आहे आसमान जो ककर आहे समाह वल जिबाल सिफ़त सहाबन समा जनम हुन जी अज़मत जे करे हुननि खे जिबाल थो छॾिजे उहो जेको आसमान जेको आसमान जा ककर जेके आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजो बर्दनि यसीब बि मई शाह जंहिं जेतिरो वणेसि ओतिरो जिते किराए जिते वसाए वेसिफ़ सिर्फ़ु मई शाह हो जंहिंखे वणेसि उनखे हुन खां बचाए घड़े खां बचाए या ज़हमत जे मींहं खां बचाए या रहमत जे मींहं खां बचाए त कोन हिसाबत हू नखमत उहा सरफ़ हू नहमत पोइ हिन मंझण जेकॾहिं पियुसि त पोइ उहा उहा हुन ते मुसीबत थी ॼण नखमत थी वियल ऐं जेके हुनखे बचायईं त उहा नहमत थी वई हली हिन माना में बेईमाना थियो जे बचायसि त नामत ऐं जेकॾहिं हुन ते आंदी उहा मुसीबत वारो मींहुं वॾो फुड़ो त पोइ उन मां मुसीबत नखमत नमनून काफ़ मीम ताम यकाद बर्क यस बिल अबसार में टे कॉल आहिनि काज सन्हा बर्क़ ई जो आहे वेझो जो उहा बिज जेका आहे अखियूं थी कढे हिन जी माना टे कॉल आहिनि चए थो सॉथ बर्क हू जेको बिज जो आवाज़ु जेको लाइटनिंग आहे लाइटनिंग थिए थी हुन खां पोइ गोड़ थिए थो <clears throat> या गोड़ थिए थी हुन खां पोइ लाइटनिंग छा थी थिए <clears throat> पहिरीं पहिरीं तव्हां ॿुधंदो गोड़ पोइ ॿुधंदो बर्क इहो थींदो आहे त ज़ो बर्क़ हुई हुनजी रोशनी बर्क जी जेको जेका रोशनी आहे उहा चए सलाम يقول हाणे मज़ मतिलबु त हिकिड़ो ॻाल्हि अचे थी त ही ته جيڪي شاعر पंहिंजे जाहिलियत जा यानी इस्लाम اسلام کان जा جا عمرو القيس जड़ाया ॿिया त उन्हनि کي کوٽ कनि ٿا مطلب ته पंहिंजे ॿोलीअ کي सम्झण جي لاءِ ॿोलीअ جي जी मिठास ॿोली जी माना जेके हुन में आहे त मतिलबु त काफ़रनि हालांकि हुआ मतिलबु त कुफर ते हुआ या जेके बि हुआ मुस्लमान कोन हुआ हो त हुनजो कलाम जेको आहे सो आलिम पढ़नि था असांजा जेके अरब जा आहिनि ऐं उनखे कोठ कनि था तफ़सीलनि में क़ुर में क़ुर जे हदीस जे त हिन माना हीअ थी जो फलाणे शहर हीअं चयो आहे फलाणे शहर ईअं चयो आहे हालांकि मुस्लमान कोन हो असांजा के आलिम चइबो आहे मुस्लमान न आहे त उनजी ॻाल्हि पढ़णी भई की ॿोली जा माहिर आहिनि ॿोली ॼाणनि था इन जी ॿोली खे सम्झण जे लाइ उन्हनि जो कॉल हीअ पढ़नि था <clears throat> यकून बर्क़ दलीलनि अलाए तकास साहबु कसकसीफ़ केॾो आहे यानी केतिरो घाटो आहे केतिरो हुन में उहो उहा माना थी निकिरे हुन मज़ा उहे नज़ीरनि में कुवथल मथर उन वजा मींहं जी ताक़त मींहं जी सघ जेका आहे सो हुन ख़बर उन उनजो यानी वॉर्निंग ॾे थी हुनजो महज़रनि में नज़ूल सवाक ऐं हुन मां हज़र थिए ख़ौफ़ ते डप मतिलबु बचाए जो जीअं ॻोल्हिजे उहो सवाग साहिक आहे साहेक चइबो आहे हिनखे विज हिन खे छा थंडर जेका आहे छा चइबो आहे हुनखे गोड़ गोड़ गोड़ जेका आहे सा साइक आहे ऐं बर्क़ जेका आहे सा विज आहे माण्हू वरी नाला रखंदा माई जा त सहका सहायका माना वेठी करे जीअं सॼो ॾींहुं आसमान ते कंदी आहे जेका फेराए थो आसमान राति ॾींहनि खे हिन में टे कौल आहिनि चए थो आदहा बिलायल इहा बादल नहार जो राति अचे थी ॾींहं खां पोइ वहा थी नहार बादल लयल ऐं आणे थो पंहिंजो ॾींहं खे राति खां पोइ ईसा ईअं त ईअं फेरनि था पर ॿी माना हूंदी आहे त ऐं यन क़िस मां यज़ीद नहार त हाणे राति ॾींहं कीअं घटिजनि था जॾहिं जॾहिं राति घटिजे थी ॾींहुं वधे थो ऐं जंहिं ॾींहुं घटिजे थो त राति वधे थी ॿियो मतिलबु त हर हिकु असां वरी के रखंदा आहिनि टाइम टेबल जेको निमाज़ुनि जो या पंहिंजो सहरीअ जो या रफ़्तार जो त हुन में ख़बर पई भई टाइम घटिजे पियो होॾां उहो वधे पियो होॾां हू घटिजे पियो होॾां वधे पियो पोइ फलाणी तारीख़ ते डिसंबर जे या जून जे फलाणे ते हिकु जेतिरियूं रातियूं हिकु जेतिरो ॾींहुं थींदो हिकिड़ी हिकिड़ी मतिलबु राति या ॿ रातियूं ऐं हुन खां पोइ वरी पोइ राति घटि बि ॾींहुं वधंदो ॾींहुं घटि पोइ राति वधंदी ईअं नमूने सां थींदो हाणे चए थो ॾींहुं रोशन आहे पर पोइ वरी कंहिं वक़्तु थी वञे कक्कर छांजी था वञनि जी रोशनी वञे ऐं ऊंदहि थी थी वञे हली राति जेको आहे अहिड़े नमूने सां ककरनि सां कंहिं वक़्तु छांजी थी वञे हली त उहा वधीक ऊंधाहि थी थी वञे भई योगु लहर बि ज़ुल्मत साहबु पंहिंजो उनखे बदिलाए थो वधीक पंहिंजे ककरनि जे ज़ुल्म सां ककरनि जे ऊंदाहि सां मरतु उहा बि ज़ो अल कमर मरर पर पर कॾहिं वरी रोशनी थी अची वञे पंहिंजे कमु चंड जी त हुन सां रोशन त थी वञे राति उहा त अहिड़े नमूने अल्ला ताला राति ऐं ॾींहं खे बदिलाए थो पंहिंजी रोशनी सां हाणे ख़तमु थी चोएतालीह हाणे पंजेतालीह ऐं छहतालीह यादि पढ़ंदासूं ख़ल कुल दा सभु दात दाबत जानवर पंहिंजो जानवर साह वारा मतिलबु एनिमल्स बीस सभु कुझु उनखे दाबत दावत दाबतियूं ॾिठोसीं त नंढड़ी जेका दाबत आहे पंहिंजी उनखे चयईं पंहिंजे अछी कील जेका छा चइबो आहे उनखे वलाह ख़लक वाइट एंट वलाओ ख़लक कुल दा बतिन मां आहिनि उनखे पाणी वञा ठाही हर शइ पाणी मां ठही व मई यमशी हुन माना के हलनि था अला बथन ई पंहिंजे पेट ते हलनि था या पेट भर रड़नि था पंहिंजे जीअं क्रोकोडायल आहे या किरनी आहे या फलाणा आहे शयूं जेके पेट भर नांग आहे पेट भर हलनि था यमशी अला बथन ई महिनो मई यमशी अला अला रेजे लाइन ऐं के आहिनि उन वजा जेके ॿिनि पेरनि ते हलनि था जीअं माण्हू आहे या पखी आहिनि पखियुनि खे ॿ पेर था थियनि चे टिटीहर जूं टे टंगूं टे बगीज़ बाज़ टिटीहर खे टे टंगू कोन को पर मतिलबु चिटी टे करो रखी किरड़ीअ ते जूं पढ़ी निमाज़ ॿार चवंदा हुआसीं असां हिकु ॿिए खे मूंखे जूं जी खे निमाज़ पढ़ाए ॾे जूं कीअं थी निमाज़ पढ़े हाणे ताईं जूं थी निमाज़ पढ़े ॾे कीअं कीअं पढ़ंदी कीअं पढ़ंदी चए टिटीहर खे टिटीहर जेको पखी आहे उनखे टे टंगूं टे टंगूं आहिनि कोन कोन वीचारी खे पर पोइ ॿारनि इहो ठाहियो या ॿारनि जे वॾनि हुनखे ठाहे चिटीअ जूं टे टंगूं टई भंगियुसि बाज़ बाज़ भंगी छॾियुसि टई करो रखी वरी किरड़ीअ ते करो जो जंहिंमां वुज़ू कबो आहे उहो किरड़ी ते रखियईं किरड़ी जो वणु जेको थींदो आहे हाणे हुन ते कीअं रखंदो पंहिंजो करो रखी किरड़ीअ ते जूं जेका आहे तंहिं निमाज़ वञी पढ़ी चइनी ते हलनि था चारि पेर आहिनि माण्हूअ खे ॿ पेर पखी खे ॿ पेर तव्हां चयोसि त ठिटीअ खे टे पेर कोन्हनि कंहिं बि पखीअ खे टे पेर ऐं यमशी अला अर ऐं के उन मां आहिनि जेके चइनि ते हलनि था ढोर जेके आहिनि पंहिंजा बकरियूं जेके आहिनि पंहिंजूं उठ रिढूं वञो जेके बि मतिलबु त घणा जानवर आहिनि जेके चइनि ते हलनि था यखलूकुल मां इशा अलाह ताला जेकी चाहे भई अहिड़नि खे ठाहे जंहिंखे सौ पेर ई आहे उहा जेका आहे त सौ पेर पर हले थी पेरनि ते कोन थी हले उहा हले थी पंहिंजे पेट ते ऐं जेके अलाह ताला जेके जंहिंखे वणेसि मतिलबु जीअं वणेसि थी का जीअं ख़लकत छा आहे त हाणे पाण पखी त कोन ठाहियूं पंहिंजे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पंहिंजे एशिया में जी जेके पखी हिते ॾिसंदा कीवी जो पखी जेका चवंदा या पंहिंजो हिते जेको <clears throat> जेको ऑस्ट्रेलिया में अलाए कहिड़ो पखी आहे जेको इहो मतिलबु त असां वटि त अहिड़ा पखी थियनि कोन था कोन ॾिठा अथऊं पर ला ताला जी मखलूक आहिनि उहे लतड़ा ॼण वणसि त लतड़ा ठाहिया आहिनि हिन ला अलाह कुल्ली शइ कॾहिं ला ताला हर शइ ते कादर आहे कंहिंखे टे पेर ॾिए थो उहो बि करे सघे थो पर अञा ताईं ॾिठा कोन निभायो त मूं पर हाणे ख़बर नाहे ख़ुदा खे छह पेर था थियनि पंहिंजा इन्सेक्ट्स जेके आहिनि उहे सभिनी खे छह पेर था आहे नी डेफिनेशन इन्सेक्ट जी आहे ई आहे त हुनखे छपेर आहिनि पर हाणे ॾिसंदा कोन अचनि छपेर लाइ खंबा आहिनि छा आहिनि त पंहिंजो इंसेक्ट जेको मख आहे उहा बि इंसेक्ट आहे पर हुन छपेर लाइ किथे आहिनि ॾिसण में त कोन था अचनि पाण खे पर साइंटिस्ट चवंदा त छपेरा आहिनि हिन सभिनी खे ॿार इंसेक्ट खे हुन खां पोइ फरमाए थो लखनि आयातिन हर भई पधरियूं आयतूं तूं तव्हांखे ॾियारे मोकिलियूं आहिनि लाथियूं आहिनि नाज़िल कयूं आहिनि अंदरि न आया थियनि मुबैया न थियनि तमामु पधरियूं अलाहदी मुस्तक़ीब अल अलाह ताला जंहिंखे चाहे हिदायत ते हाणे पहिरीं ॾिसो त जेके अहकामात आया उन्हनि मां जेको त पंहिंजो हिन ते ई हलो हलो हलो हलो न हलंदो पोइ सज़ा आहे हीअ आहे सज़ा आहे पोइ हिदायत आहे मतिलबु जंहिंखे हिदायत ॾिनी अलाह त हुन ते हलंदो हुन खां पोइ चयईं त हीअ प्रिवेंशन जा तरीक़ा आहिनि भई हीअं हीअं कंदो हीअं कंदो हीअं कंदो तव्हांखे इहो मुसीबत कोन्ह थींदी पंहिंजो ख़बर ख़राबियूं कोन ईंदियूं तव्हांजे माशरे में त उहो हिकिड़ो प्रिवेंशन जेको हिदायत उहा अख़्तियारु कंदो त उन ते थींदी पर जेको हिदायत नथो करे खां पोइ जेके मोमिननि जी ॻाल्हि कयईं ऐं पोइ जेको काफ़रनि जी ॻाल्हि कयईं जंहिंखे अलाह ताला चए थो हिदायत ऐं ॾियां तंहिंखे ऐं ॾियां ॾियां थो जंहिंखे नथो ॾियां नथो ॾियां वलाउ यदीम साओ जंहिंखे चाहे उनखे हिदायत जे रस्ते ते आणे इलाह स्वातियुनि मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम पद्रे रस्ते ते सिधे रस्ते ते हाणे इहे छहतालीह आयत थी वेली हाणे माना हिन हिनजी पोखंदासीं इनशा अलाह अलाम वलाह ख़लक कुल दाबतिन में मां आहिनि फी आहे कोलान ان ख़ल्क में माज सॼी ख़ल्क जेका पहिरीं पाणी मां ठही पहिरीं जेको पाणी हो उन मथां पोइ ज़मीन ठही पोइ ज़मीन मा जानवर ठहिया सुमकल वेलन नार फलक में नास जिन पोइ पोइ उन उनखे फेरियईं बाहि पोइ बाहि मथां जिन खे ठाहियईं उहो नूर उहो नूर फ ख़रक हल मलायक वरी नूर ठाहियईं नूर मञा नार मुंहिंजा नूर ठाहियईं पोइ हुन मञा वरी खलक मिन हल मलायक मां मलायक ठाहियईं वरी लथीन पोइ हुन वञा वरी पाणी हुन में मिठी ख़ल खाक मञा जेको आहे पुतलो बनाए इंसान जो इंसान जो कालक कुल दाबत में मां आहिनि नुति कालो सुधी पोइ महिनो मई यमशी अला बतनी हिकिड़ा हयात वल जीअं जीअं नांग आहिनि ऐं पंहिंजो जो आहे जेको पोइ हुनमें यमशीला रिजलैन इंसान जी तैर इंसान ई पखी ॿिन ते आहिनि पोइ हिनमें यमशीला अरब मवाशी वलखैल चईन ते हलनि था जेके दौर आहिनि ऐं पंहिंजो घोड़ा आहिनि पंहिंजे जानवर जेके सुवारी जा वले यस्कुरमा यमशी तुंहिंजा नाला कोन्ह वरितासीं कहिड़ा कहिड़ा हुन ते हलनि था वलम यस्कुरमाश यमशी अला अक्सर ॿिन अरब लेन कलरी यमशीला अरब लेनहू या फिल्मशी अरब पर हिते